для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Настаўніку жалудку давялося пачынаць у гомане. Гаварыў ён нясмела, ціха, і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі, на тых, якія шумелі, пачалі шыкаць. «Ціхо ж вы, дайце сказаць чалавеку», – бухнуў нарэшце Пракоп. «Уже месяц, як у школе ідуць заняткі, стала вальней гаварыць настаўнік – А ходзяць у школу з куранюў толькі двое: Дзяцел Соня і глушак Сцяпан. Ну добра хадзіць яму, бацьку такога маючы, перабіў Хоня жалудка і згодны гуман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў жалудок, куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, хто паяўляецца з сянец. Ганна не было, Нечаканы позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў і прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было. У дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся, вось хто аказваецца павінен быць з воласці. Але чаго ж ён стаіць за другімі ў поцемку не ідзе за стол, перарываць сходу не хоча ці, і ахвота паслухаць адсюль не ў прыкметку. Няхай сцяпан з багатай сям'і, пярэчыў настаўнік, але ж у школу ходзіце бяднейшая. Ну от дзяцел Соня з вашых, жыладок кіўнуў на Андрэя рудога, соненага бацьку. Багата бедных людзей ходзяць з богуслаўца, з глінішчаў, Я ўжо не кажу пра алешнікі, а ў куранях болей за ўсё такіх, якія не ходзяць у школу. А змокуці багата ходзіць нехта спытаў. Змокуці таксама прызнаўся жалудок, а з хвойнага і з хвойнага ім няма як дабрацца. А нам я як? Адзін чорт, што з куранёў, што з мокуці. Ну як мокро дык лягчэй на той свет, чым у алешнікі вашы, зазначыла сарока. Людзей зноў як прарвала. Жлудку не давалі слова сказаць, гаварылі, крычалі, не слухаючы нічога і нікога. Хай бы сам настаўнік сюды хадзіў, калі ўжо так трэба. А хто мне за дзіця маё рабіць будзе? Юсель Юравіцкі, спытаў зноў нечы голас. Ну сказаў алешніцкі ходзяць, кіб у нас была школа. А рабіць, хто ў школу тую будзе, плаціць за яе, А ў чым жа яно пойдзе ў макрэчу ды ў холад, голым свецячы? Добра казаць яму на казённай палучцы мой, дак меншых глядзіць усю зіму. Жылудок слухаў гоман моўчкі, цярпліва. Спрачайся, не спрачайся, ўсё роўна не пераможаш. У дубадзела на гэта было іншае меркаванне. Ён ускочыў і раптам замахаў рукамі: « Грамадзяне, куранёўцы, прашу, заклікаю ўсіх. Але кураняўцы не хацелі слухацца ніякіх просьб і заклікаў ні яго ні тым больш грыбка, які памагаў вяла, абы для выгляду. Дядзькі, цёткі, ей бо як малыя. Калі шум нарэшце апаў, жылудок выняў з кішэні згорнутую паперку. Ну я от зараз пачытаю спісак дзяцей, которым трэба хадзіць у школу, а яны не ходзяць. У хаце зноў захадзіў гул, а але ўжо нядружны з перапынкамі настаўнік чытаў прозвішча за прозвішчам, выбіраючы цішэйшыя хвіліны. Калі ён скончыў чытаць, дубадзел строга тонам, у якім таілася нейкая рашучая пагроза загадаў: « Дай мне спісак гэты. Ён моўчкі перачытаў паперку, згарнуў і з той жа незразумелай пагрозлівай затоенасцю паклаў у кішэню гімнасцёркі. Гэты загадкавы маневр, прывыкаваў да яго ўвагу, прымусіў усіх прыціхнуць. Тут попрасіў слова незвычайны голас на полымяна, раптам загаварыў Андрэй руды. Куранёўцы, усё, што тут ізлажыў наш настаўнік, інтэлігент Сцяпан Уласавіч трэба кожнаму запомніць, узяць на заметку. Ён уцэліў правільно, Дядзькі, а таксама і жанчыны, маткі, падумайце, што скажуць нам нашы дзеці, калі вырастуць цёмнымі, так сказаць, невукамі. Не скажуць яны нам свайго дзякуй, бо як пісаў вялікі рускі паэт Мікалай Алексеевіч Некрасаў, невукам у будучым жыць будзе багата цяжэй, чым усім нам, таму што наступіць новая эпоха. І не вучоным не будзе дарогі, ні туды, ні сюды. Куранёўцы слухалі яго без цікавасці дзе-нідзе пасмейваліся, ведалі рудога хлебам не кармі, а дай слова сказаць. У гэты час і пайшла па дзядзьках і цётках навіна пра ціхага гостя. Усё больш больш аглядваліся яны на сенцы, шукалі позіркам чужой постаці у прыцемку каля дзвярэй. Перасталі аглядвацца, прыціхлі калі руды сеў і азваўся сіплым скрыпучым голасам стары глушак. Ну, канешне, дзяцей трымаць дома ў цяперашні час невялікая патрэба, не так тае карысці з іх і памогі, як шкоды. А ў школе вось праўду кажуць тот, маглі б набрацца розуму. Глушак не той, што на сходах, а дзе-небудзь і на прызьбе гаварыць попусту не любіў. Словы, як грошы выпускаў неахвотна, і таму слухалі яго уважліва, як бы ён даваў гэтыя, лічаныя свае грошы. Васільды, мабыць, і не адзін падумаў, што ж гэта магло ўцягнуць старога ў такую трату, Хоча, мабуць, кеб начальства пачула, паддобрыцца хоча. «Ну, так так і пастановіў», – сказаў Дубадзел, «штоб дзеці, каторыя тут вычытаныя былі, заўтрага дня пайшлі ў школу, а каторых бацькі не выправіць дзяцей, то няхай дабра не чакаюць за это прашу ўсіх падняць руки. Ён сачыў позіркам, які не даваў ніякай надзеі на літасць. Рукі куранёўцаў уздымаліся нялёгка, але ўсё ж уздымаліся. Толькі пасля гэтага галасавання дайшла да яго вестка, што апейка ў хаце і ён запрасіў госця з Юрыч к сталу. Ну, а цяпер грамадзяне вёскі курані, мімавуль аглядваючыся на старшыню валаснога выканкома прыкметна памякчэла загаварыў дубадзел, пяройдзем да другога пытання. Аб тым, якое ў нас сягонняшні дзень міжнароднае становішча, пра падатак таксама пагаворам. Вось становішча наша на сённяшні дзень украпляецца. Рабочыя, усе гарадскія людзі сільней украпляюць змычку з сялом, а сяляне па ўсёй краіне ахвотна выконваюць падатак, і ўсе іншыя абязательствы. Зноў жа наша ворагі скрыгочуць зубамі, але баяцца паткнуцца да нас, бо помняць грамадзянскую вайну. Толькі адно пагана на сённяшні дзень, што наш народ, браты нашы і сёстры, которых аддзялялі ад нас граніцую паны, гібеюць пад прыгнётам цярпяць ад'етых паноў пяты год. Ось ужо пяты год усялякія здзекі. Васіль толькі падрыхтаваўся слухаць гаворку пра самае важнае, якое з усіх спраў на сходзе адной турбавала пра падатак, калі раптам не ўбачыў, а адчуў, увайшла Ганна. Увесь вечар Васіль, чтоб не бачыў, аб чым бы не думаў, чакаў яе, таму заўважыў адразу, як толькі паявілася яна ўслед за хадоскую. штосьці гарачае, як пара заліло Васіля. З гэтага моманту ён амаль нічога не чуў. Ён амаль нікога не бачыў, ні дубадзела, ні апейкі, нікога іншага, як і не было цяпер у хаце. Але калі ён, сам не хочучы таго насуперак усяму, што казаў розум, як апантаны лавіў кожны яе рух, яна хоць не магла не думаць, што ён тут, але нават вокам не кінула на яго. Так, не тое, што без увагі, але без хоць якой бы звычайнай цікаўнасці да Васіля, Ганна, ганарлівая, непадступная, праціснулася між людзей паўз самаго хлопца, дабралася да ложка, села побач з хадоськай. Штосьці сказала хадосьцы, к плеву усміхнулася, і стала з тым жа ганарлівым выглядам пазіраць на дубадзела. Слухаць. Да Васіля, як праз ваду дайшло матчына прозвішча, яе імя, прачытанай дубадзелам, сем рублёў 32 капейкі нядоімкі. Дубадзелы ўвесь час перабівалі, перапытвалі, здзіўляліся, тлумачылі, А потым, калі ён нарэшце дацерабіўся да канца, акружылі, загаманілі, перабіваючы адзін аднаго, цяпер часта гаварылі і да апейкі. А ён слухаў, глядзеў квіткі, пытаўся то ў грыбка, то ў дубадзела, нешта адказваў, запісваў. Да стала ціснуліся жанкі не толькі такія, як удава сарока гаспадыня, але і такія мужчыны, якіх было каля апейкі шмат ці разам з дубадзелам, ціснуліся, нібы чакалі, што іх паклічуць на помач. Хлопцы амаль усе стаялі каля дзвярэй ці ў сенцах, з якім часам чуўся дзявочы піскі рогат. Васіль быў там, дзе і раней паспрабаваў падысці да стала, але прабіцца не было як. Ён вярнуўся. Іншы раз мусіць не адступіўся б так проста, хоць бы таму каб не пусціць цень на свой мужчынскі гонар, але цяпер не да нейкіх клопатаў аб гонары было яму і не да нядоімкі. З той жа неадольная пантанасцю, у якой усе трывогі і надзеі былі з ганнаю, Васіль стаў раз-пораз паглядваць туды, дзе аб нечым гаварыла з хадосцю гэтая ганарліўка. У нейкі момант іх позіркі сустрэліся, але яна адразу ж, адвяла вочы. Дым цыгарак вісеў так густа, што лямпа пачала хліпаць, калі грыбок аб'явіў, што ад воласці пра грэблю скажа таварыш апейка. Але апейкай слова не ўправіўся прамовіць, як хоня крыкнуў: грэбля грэблю, няхай бы сказаў, хто, што з маслаком. Ну, а то гаворыць, гаворыць, грэць яму праўда што, А толкам ніхто не ведае, скажыце. А што гаворыць, ухапіўся пейка. Ну, нібыта яго пацерабілі ці што, няўпэўнена адказаў ігнат. Пабілі, знарок спакойна кіўнуў апейка. Добра пабілі. Трох палажылі, пяцярых жывымі ўзялі, арыштавалі. Я таму і запазніўся сягоння, на допаце быў. Васіля ж перастаў дыхаць. Вось дык навіна. Вестку гэтую чуў ён упершыню, чуткі неяк абышлі яго, і навіна ўразіла хлопца незвычайна. І як яна магла не ўразіць, калі столькі папакутаваў за гэтай поскудзе з абрэзамі, калі яна, можна сказаць, свет яму закрыла. Даскакаліся, значыць, гады маслакоўцы, атрымалі сваё. Тут жа ўслед за радасцю паявілася клопатная, а можа яны і пра курані і пра яго што гаварылі. Ну мы праўда, насціглі не ўсю зграю, некалькім пашанцавала пакуль, пакуль што у другім месцы былі яны. А з маслаком што? зноў крыкнуў Хоня. А маслака забілі адказаў апейка. У хаце загаманілі з палёгкай, Хоня перабіў гоман, А тых, што вылузнуліся багато, ну, чалавек сем яшчэ, але іх чарга недалёка, нядоўга бегаць на волі. А вось даўно трэба было так, голасна папракнуў Хоня. Трэба было, апейка памаўчаў момант. Нічога, з усімі скора кончым, не хвалюйцеся, А нам трэба жыць і думаць пра тое, каб жыць лепей. Як вясна ці восень ці мокрае лета да вашых куранёў не дайсці не даехаць, і з куранёў о таксама нікуды. Свет канчаецца за ўзбалоткам, свету не відаць. Ну што праўду я кажу. Ісціную праўду, так сказаць, пацвердзіў Андрэй руды. Большасць людзей маўчала, чакалі, што будзе далей. Апейка пайшоў у наступ. Ну, ось праўду, сам не адкуль-небудзь, а з такога ж балота. Соліць і запалак трэба дыклесь, грабіся па твані, пакуль да кааперацыі дападзеш. А вось краму дастаць таксама грабіся, калі не запасці зімой ці летам. Або тут пра школу казалі, ну, канешне, якая ж тут школа дзецям, калі не праехаць, не прайсці. Ды да хто ж, кадаючы сваё дзіця пусціць яго можа быць на пагібель. Апейка пачуў гоман згоды дайшло слова да людзей. Тады ён загаварыў гарачэй. Гэта не наша віна, наша бяда, што лёс занёс нас на балоты. Што тваня дарвала нас ад другіх сёл, ад гарадоў, ад усяго свету. Мы жывём як звяры. Але і звяры ходзяць з лесу ў лес, а чалавек не звер. Чалавек не можа жыць без людзей чалавеку патрэбен свет цэлы. І таму нам трэба змагацца з бядой нашаю. Трэба прарваць балотнае акружэнне, звязацца з другімі сёламі, трэба, каб у любы час днём і ноччу вясною восень можна было ісці і ехаць. Куды хочаш? Усю краму, у школу к сваякам, адным словам трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не звер. Вось чаму наш урад аб'явіў вайну бездарожжу, і заклікае, каб вы таксама уступілі ў яе. Апейка кінуў позіркам некалькі твараў, як бы чакаючы добраахвотнікаў для гэтай вайны. Але куранёўцы адно адводзілі вочы. Хоць і ведаў апейка, што гэта значыла, дакончыў упэўнена з надзеяй. Я прапаную між куранямі алешнікамі збудаваць грэблю. Ну ён, як і думаў, хвіліну было ціха. Усе маўчалі. А потым сарока пацікавілася. А хто ж яе будзе будаваць? Як хто? Самі? адказаў апейка. Лёгка сказаць. Па хаце пайшоў гоман. Тут і без таго, куды не клі... кінь клін. Етага яшчэ толькі не хапала. І без таго, як у юн круціцішся. Не мела граць яго баба клопату. Столькі ў сілы ў пяць перарвацца, коней замучыць. А мароз сам зробіць гэтую грэблю, як ток нібыта замуруе, хоць малаці. Няхай той робіць, каму трэба, не мужыцкая эта справа. Ну вось уласці трэба, няхай будуе. Жылі тым часам і так, і нічога. Бацькі і дзяды звікавалі, і мы не горай, не прападём. Недарым надклаў апейка ўсе свае справы ў валквы канкамі дабраўся ў гэтую глухамань, узросшы сярод такіх жа, як гэтыя людзей, загадзя, загадзя прачуваў, як яны могуць прыняць, здавалася б такую добрую, такую патрэбную ім прапанову. Дубадзел махаў рукамі, уціхамірваў: Грамадзяне куранёўцы, грамадзяне, ну это ж не базар, грамадзяне, прашу цішэй. Цёткі, дядзькі, ейбо, перад чужым чалавекам, памагаў яму грыбок. Ну ціхо вы дайце сказаць, уламіўся дужы рашучы хоняў голас. Ну а чаго тут маўчаць, чаго тут хавацца, праўду трэба казаць, Не трэба я на гэтыя грэблі ўсё, як пятае калясо абыдземся, дайце сказаць чалавеку. Не першы раз бачуў апейка на добрую карысную для сябе справу, Людзі не хацелі даваць згоды. Не хацелі ён ведаў часткова таму, што яна, парушала спакой, звыкла надзейны, цягнула лішнія клопаты і невядомасць. Але гэтаму нехаценню была іншая прычына. Так ужо вялося, усякая новая справа выклікала тайнае ці яўнае недавер'е. Нібы загадзя вядома было, што нехта на гэтым добрым неяк выйграць мяркуе, нехта іншы, але ж не яны. Амей апейка маўчаў, бо ён ведаў, адкуль гэтае недавер'е, такое заскарузлае, учэпістае, як балотнае карэнне. Ён не цешыў сябе надзеямі падманкамі. Ні за дзень, ні за год урасла у людскія душы гэтая падазронасць. Ні за дзень, ні за год выкараніш яе. Я. І вось таму ён тут на сходзе не толькі не паддаваўся якому-небудзь расчараванню, але нават і не здзіўляўся. Не здзіўляла яго і тое, што ім так шкада было затхлага спакою. Той, хто век жыве на балоце, не мог не прывыкнуць да ядавіта зялёнага хараства раскі. Апейка стаяў моўчкі слухаў гамонку і чакаў. Но ну, няхай пагаворыць адвядуць душу, трошки астынуць. Можа будуць слухаць разважна. Да таго ж апейка пачуў і два-тры галасы, які ўхвалялі думку пра грэблю. Ну, канешне, можна і так пакінуць, як было, загаварыў ён, калі гоман сціх. А можна, канешне, не рабіць грэблі, можна абысціся, як тут хтосьці казаў, Бацькі і дзяды жылі без яе праўда, сядзелі ў балоце ў твані не было запалак, керасіны не было, абыходзіліся без іх. Не было хлеба, абыходзіліся без хлеба. Ха. Ну, дзякуй Богу, удосталь кары, жалудоў, а? А не гадкі жылі іх бацькі і дзяды, як паны жылі. Душыліся дымам, пухлі з голоду, мерлі без помачы. Калі ж вельмі прыпякала, спрабавалі ці раз гэтага душагубку прайсці ламалі калёсы коней тапілі самі мусіць тапіліся а вось бувала хоня матрунчын утапіўся перад калядамі ўжо хоня а васіль кныш с канём разам а сахвея петрыкова яно праўда і ўвосені ў лета як арыштанты якія не адсюль не сюды «Да, небыто, у гости, и то не выберешься», — сказал Игнат. «А что у гости? Да девки чужой, и то не выберешься», — заржал Ларевон. «Вот обе девки только на уме». «Ну что кому? Кому удовы, а кому девки?» — отказал Ларевон. Опейка перечакал гомон и знов рушил у наступ. Вот и я кажу, треба, каб человек жил, як человек, а не як звер. Каб не душились дымом, не пухлі з голаду, каб не гібе ў веку цемры не баяўся нікога і нічога. От вам тут спакойна, не давала дыхнуць бандыцкая шайка, поўзала, гразілася, рабавала, без трывогі ні ў лес не пойдзеш, ні дома не паспіш. Мабыць, ні адзін з вас лаяў уладу за тое, што так доўга шайкай гэтай справіцца не можа. А як жа справіцца з імі памагчы вам, калі тут паспрабуй дабярыся да вас з міліцыі, ці чырвонаармейцамі. Цяпер от вы наракаеце, што землеўпарадкаванне дасюль не праведзена. Правільна наракайце, але падумайце добра. Чаму ж так здарылася? Да хіба ж мы супроць? Мы ж толькі пра тое, што нам это не пад сілу. Перарвемся, але не зробім. Коней замучым і толькі. Ось і будзе грэбля. Мы самі замучымся. Ды аб сабе гаварыць няма чаго. А то ідзеш сама без каня, як потом будзеш па гаспадарцы. От кеп уласць падтрымала. Тут раптам ускочыў міканор, які дасюль за ўвесь вечар не сказаў слова. От не люблю это ваше плаканне, ну просто слухаць неахвота. Шчэ за сякеру не ўзяліся, а ўжо стогнем, спіна баліць. Той сёй з мужчын мацней задымеў цыгаркай. Жанчыны ж заўздыхалі, забедавалі. Праўду кажуць, пакута. А ў алешніках вон ветраковы аж два і так хутка. Добра мелюць. Ды не аб тым байка, грэбля, канешне, не пагана, хто супроць. Ну, а калі не супроць, дак не трэба ей бо плакаць ды стагнаць. І надзеецца ні на каго другога а вось брацца за яе. Васіль сядзеў мучкі і таксама думаў: « От жа ўлезла чалавеку ў галаву дурасць, не дае збыту як бы это просто так пайшоў і асушыў балота немаведама з чым з кім ось такую прорву бесканечную навокал Дай нашто асушыў чтоб на другі год усё зноў зацягнула тванню дыраскай уже ж здаецца чуў ад дзядзькоў адказ разумны дак жа не ўсё адно лезе на ражон у других сёлах кажа у других усюды рай у Сам хлеб сеется, сам мелится, сами булки у рот летять, а мы без хлеба от зимы, балбоча, як бы рабіць няма чаго. Васіль думаў пра грэблю, але лічыў, як і многія другія, што гэта справа казённая. Ну вось калі б казна платила якую капейчыну, то можна было б і ўзяцца вольным часам. Зарабіць можна было б, што нішто хаця б нядоімкі аддаць Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.